Ќе отвориме во второ послание до Тимотеј, втора глава, 15 стих. Второ послание до Тимотеј, 2.15. Труди се грижливо, за да се покажеш себе си достоен пред Бога, како работник кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда Словото на вистината. Овој стих брат Винко ми го запишал на крштеницата и се разбива, тој тоа тогаш не знаеше дека јас ќе станам некој ден проповедник. Мислам, ќе, ќе бидам во улога на проповедник, не, не сум некој кој што завршил школа за проповедник. <laughs> Колко што не е ни јани, нели? Но, а, без оглед на тоа, мислам, сите ние сме на некој начин проповедници, сите ние проповедаме. И стихот е наистина силен. Мене посебно ми се допаѓа не само заради тоа што е избран како ете стих за мојата крштеница, туку наистина е силен стих и стих кој што а, повлекува на голема одговорност, поготово за некој како е мене и Јани. Покажи се, вика, како работник, достоен, кој не треба се срамува, кој правилно го проповеда Слово вистината. И на вистина секојаш кој ќе застанеш од оваа страна на микрофонот е една огромна одговорност за да тоа што ќе го кажеш не биде твое или како и да го кажеш со своји зборови да биде правилно испроповено. Оти погоре предходниот стик вели ова напомнувај го. Значи ова е послание на Павле до Тимотеј и му вели, напомнувај им го, заколнувај ги пред Бога да не се препираат околу зборови, тоа е неполезно, туку е за пропаст на слушателите. Да не се расправаат многу за да дебатираат за ова, за туку правилно, вика, покажи се како достоен работник кој што правилно го проповеда Словото на вистината. Јас се надавам дека како и секојаш досега и денеска ќе дозволам да Господ преку мене проговори и да правилно го проповедам Словото. Матеј седма глава. Матеј седма глава, последните зборови со кои што Исус ја завршува својата проповед на гората на блаженството. Кажал многу силни зборови, многу силна проповед, од која што можеме да извадиме проповеди за секој ден од годината, би, би рекол. И завршува вака, од 24 стих, 7 глава Мате. И така секој кој ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, значи, оној кој што ги слуша и ги исполнува, ќе го споредам јас со благоразумен човек кој ја изградил својата куќа на камен. Значи, оној кој што ги слуша Христовите зборови, кажани во таа проповед, не само во таа проповед, тука е Словото воопшто, и ги исполнува, е како благоразумен човек, кој што гради куќа на камен. И таквата куќа, значи, е цврста, обстојува, вели 25 стик, и завра на поровен дошт, и не дојдоа реки, и дувна ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не се разурна, зашто беше заснована на камен, на цврста основа. И веднаш потоа кажува, и секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој ја изградил својата куќа на песок, многу нестабилно тло, и завра на поруен дошт, и не дојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навали на таа куќа, и таа падна, и незиното пање не беше големо. Господ не сака никој од нас да падне вака. Ако градиме на вистински темел, на камен, на карпа, ако градиме на Исуса Христа, ако градиме на вистината, тогаш ќе обстанеме пред секаква бура. Што се овие бури, што се овие дождови, што се овие ветрови? Може да значат многу што, неволи во животот. Но, да отвориме во Ефесијаните четврта глава. Меѓу другото, еве што се пред се ветровите овде. Ефесијаните четврта глава. Читаме од 13 стих, па таму негде до 16. Значи, до крајот на главата, всушност. Четврта глава Ефесијаните, 4 од 13 стих. Значи, најнапред зборува за тоа дека Господ поставил едни за апостоли, други за пророци, за евангелисти и така натаму. И зошто е сето тоа? За да се усовршат светите за делото на службата, 12 стих, за изградување на Христовото тело, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. За да не бидеме веќе деца, кои ги лулее и ги носи секој ветер на науката, што со човечка измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Што, се, што се ветровите? Што вели овде? Науки, човечки науки, и тоа лукаво смислени, значи доведува до итро, итро измислени и лукаво смислени заблуди, човечки науки, кои што можат, ако не си втемелен на вистината, да да те однесат и да се сруши куќата, ако не е изградена на камен. Туку говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во секо него кој е глава Христос. Од него целото тело е поврзано и соединето во едно, на тој начин што секој дел дава подкрепа според една мерка на секој одделен дел, тоа прави телото да расте за својата собствена нагрба во љубов. Значи, на тој камен, на таа карпа, ние се надзидуваме и надградуваме во вистината и во науката. Но, реков, ако не сме втемелени на вистината, тогаш ветриштата на науката, на науките, кои што во ова последно време и тоа е предвидено, се посилно и посилно ќе дуваат, може да не одуваат многу лесно. Е сега, одиме на главниот стих, Јован 7.17. Овој стих ми се врти веќе подолго време, па и темата ни е во пуката нешто од тој правец. И едноставно Духот Свети ме водеше така да зборувам на оваа тема. Јован 7.17. Значи, Знаете, Исус се наоѓа во храмот таму за време на празникот Сеници и проповеда. Правилно го проповеда Словото. <laughs> Имало ли некој кој што по-правилно го проповедал од него, сушност. И што вели први 16 стих? Нели, му викаат јудејците во 15 стих, како овој ги познава писмата кога не учел во нашите школи? Што вели тој? Исус им говори во 16 стих, мојата наука не е моја, туку на оној кој ме пратил. Јас ова што ви го зборам, ова наука не е моја, туку на оној кој што ме пратил. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, волјата на Отецот, Божјата волја, ќе знае дали наукава е од Бога или јас зборувам сам од себе. Многу силни зборови. Значи, како ќе препознаете дали некој ви сервира некоја човечка, добро, итро осмислена заблуда, ајде да нарекува наука или некоја нова светлина, како ќе знаете дали е човечка или пак и како ќе знаете дали тој зборува само од себе. Таквите зборуваат сами од себе. Таквите не ја презентираат Божјата наука, туку зборуваат сами од себе, измислили некоја своја наука. Како ќе знаете? Значи, не е прашањето толку до интелектот, како што гледаме овде. Деме, колку сме сега ние мудри, па да процениме кој. До што е прашањето? Кој сака да ја твори Божијата воља? Ке знае дали науката е од Бога или не. Видите, значи, вистината точно ја разбираме со интелектот, со разумот. Господ ни дал разум. Ја разбираме, ама треба да ја прифатиме со љубов, И само така, ако ја разбереме со разум, нели, со посредство и со помош на Светиот Дух, нормално, ние не можеме сами, ако ја засакаме, тогаш ќе дојдат и плодовите. И тогаш ќе не само ќе ги слушаме зборовите, туку и ќе ги исполнуваме. Тогаш ќе дојдат плодовите. Ако ја сакаме вистината. Знаете, кога се сака, се се може, нели викаме. Најлесно е кога сакаш нешто. Второ послание до Солуњаните, втора глава позната глава за нас адвентистите, каја што се зборува за Антихристот, второ послание до Солуњаните, втора глава. Ајде, во први стих. Ве молиме, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за нашето собирање заедно при Него, Не дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, ниту да се исплашите ни од дух, ни од слово, ни од послание, како да е од нас испратено, како веќе да настанат Господовиот ден. Никој да не ви измаме ниту под било каков начин, зашто тоа нека се случи доека прве не дојде од паѓањето и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој се противи и се воздига над се што се нарекува Бог или светлина, така што ќе седне во Божиот храм и ќе се представува себе си дека тој е Бог. Не помните ли дека ви го зборував ова уште доека бев кај вас и сега знаете што го задржува за да се појави тој допрва во своје време. Зашто тајната на беззаконијето веќе действува, само да се отстрани од средината оној кој сега ја задржува. Тоа не е темата сега. И тогаш ќе се јави беззаконикот кога Господ ќе го убие со здивот на својата уста, ќе го уништи со појавата на своето доагиње. Тоа е оној чие доаѓање е според сатанското действување, со секаква сила и со чудесни знаци и со лажни чуда, и со секаква неправедна измама за оние кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат. Зошто ќе бидат заблудени некои изгубени? Затоа што неа примеле љубовта во вистината. Неа засакале вистината. Значи, никој нема да каже, Господи, па ја бев заблуден, сете, со човечки науки. Не, нема да отпаднеме затоа што ќе бидеме заблудени со некои човечки итро измислени заблуди, туку затоа што сме ја отфрлиле вистината, и затоа што не сме ја засакале, не сме ја примиле со цело срце. И дури додава после и вели во следниот стих, и затоа Бог ќе им испрати заблудна дејност за да и веруваат на лагата. Господ ќе дозволи, со други зборови, да поверуваат во лага, затоа што не ја сакаат вистината. Трето не останува, освен да се закачат за некоја лага. Значи, многу е битно да имаме љубов кон вистината, затоа што ќе бидеме заблудени и ќе не однесе некој ветер на некоја нова доктрина и наука. Е сега, одиме пак во Матеј 7 глава, да прочитаме дел од стиховите пред <clears throat> она што очитавме. Мате седма глава, познате си овие стихови. Читаме од 15. Стих Мате седма глава. Пазете се од лажните пророци, лажните учители, како сакате, кои ви доаѓаат во овча облека, а внатре се грабливи волци. И што вели? Ке ги препознаете по нивните плодови. Дали творат или само зборуваат. Значи плодови, ќе се видат плодови во нивниот живот. Се берели грози од трње или смоква од чичка. Така секој добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. И кажува што се случува со лошото дрво, кој што или не раѓа, или раѓа лоши плодови, се сече сфрла. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној која врши волјата на мојот татко. Оној кој што сака да ја твори волјата на таткото, тој и ќе ја врши волјата на таткото. Со цело срце го прифаќа Господа, Господ му дава и сила и ја врши Божијата волја. Значи, не секој кој што ми говори Господи, Господи, туку оној кој што ја врши волјата на мојот татко, кој е на небесата. Мнозина ќе ми речат во ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твоје име, не проповедавме ли во Твоје име, не сведочевме ли во Твоје име, не дававме ли помош во твоје име, им помагавме на сиромашни и така натаму, не изгонувавме ли бесови во твоје име, не правевме ли многу чуда во твоје име, а тогаш јас ке им изјавам, ке им кажам, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене, вие кои што правите беззаконие. Значи, или ја творите Божијата волја, или сте беззаконик. Или има плодови кај вас, и по плодовите ке познаете. Значи, вели, едно од работите по кои што ќе препознаеме лажен пророк, лажен учител е по плодовите. Вика по плодовите ќе познаете. Значи, лажните пророци и лажните учители не ја творат Божијата воля. Тие зборуваат сами од себе, тие кажуваат некоја своја наука. Да читаме во прво послание до Коринкјаните, сега 8 глава. Од први стих овде стану збор вели за месото и за идолските жртви и за она месо, чисто месо кое што се пренесувало во, не знам, божешките ритуали и на предневните идоли. Во однос на жртвите на идолите, знаеме дека сите ние имаме знаење. Значи, знаеме дека тоа е чисто месо, се други зборови. Но, знаењето, вика, вообразува. а љубовта надзидува. Значи, човек ако стави преголем акцент на, на своје, својот разум, својот интелект, своето знаење, може многу лесно да се вообрази. Но еден друг дел овде што е многу побитен, вика љубовта надзидува. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. <laughs> му испаѓа како она, сега знам дека ништо не знам, нешто слично, <laughs> само кажано со апостолски зборови. Значи, ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Но ако некој го љуби Бога, него Бог го познава. Ако го љубиш Бога, ако ја љубиш вистината, ако сакаш да ја твориш неговата воља, тоа е она што е клучното. А не само интелектуално знаење. Затоа што тоа може да вообрази. Че многу е битно дали и ние зборуваме Божие Слово, изнасаме Божие Слово или пак зборуваме сами од себе. Исус таму додава во 18 стих дека оној во Јован 7 глава 18 стих, оној кој што зборува само од себе, што бара? Бара своја слава. Не ја бара славата на, на Отец. Своја слава. А колку ли ги има денеска такви кои што мислам во природата на човекот е на грешната човечка природа да биде славен да покажуваат на него со прст. Еве, он колку знае или било што. Галатјаните прва глава. Видете Павле што зборува. Каков тој однос имал кон Словото, кон науката. Во Галатјаните прва глава читаме. Единаести, дванаести стих. Зашто ви известувам, браќа, дека Евангелието кое го проповедам не е човечко. Нагласувам, не е човечко. Бијќи ниту јас го примив од човек, ниту го научив од човек. Туку преку откровението на Исуса Христа. Или преку откровението на Духот Свети, како сакате. Нели, светите Божи луѓе зборуваа вдахновени од Светиот Дух. Имавме лекција за тоа. Павле кажува, јас ова што ви го кажувам, ова исто како Исус. Исус вели наукава што јас ви ја презентирам не е моја, туку од оној што ме прати. Павле вели, јас евангелијето што ви кажувам не е човечко, не е моје, не сум го измислил јас, или сум го научил од човек. Павле, со други збори, овде ги фрла сите тие факултети што ги имал, на страна ги трга, колко и да имал. 2, 3, 4, 5, не е битно. Се што научил на факултетите човечки, се, секоја човечка наука настрана, не, не е човечко тоа што ви го кажувам, туку е од Бога. И самиот Исус, веќе спомнавме нели, во Јован 7.17, меѓутоа во Јован има и повеќе други стихови, па да читаме во Јован 5 глава 19 стих. Јован 5.19. Исус пак во одговор им рече, Вистина, вистина ви велам, синот не може ништо да прави само од себе. Ако не види што прави таткото, зашто оно што го прави таткото, истото го прави и синот. Јас не правам ништо само од себе. Во 30 стих од истата глава, јас ништо не можам да правам само од себе, како што слушам така судам и мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. Не правам ништо само од себе. Како слушам, така судам. Цел му е волјата на таткото, не неговата волја. Осма глава, Јован, 28 стих. Затоа Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас, и дека ништо не правам само од себе, туку дека зборувам онака, она, го зборувам она што татко ми ќе ме научи. Татко ми ме, учи, ме научи. Значи. Уште една потврда за тоа, како бил и односот Христов кон науката што ја презентирал. Не била негова, како што вели. 12 глава Јоан 49 стих. Зошто јас не зборувам само од себе, туку мојот татко кој ме прати, тој ми даде заповед што да речем и што да зборувам. Исус не е пример во се. го гледаме и примерот во тоа како ја презентирал науката. Јас, она што ви го кажувам, не го зборувам само од себе, Како слушам, така кажувам, така судам. Тоа што го приемам од таткото, тоа ви го презентирам, тоа ви го кажувам. Не зборувам ништо само од себе. Колко е опасно ако човек се подпре место на светиот дух, кој што е тој кој што ја инспирирал, ја напишал Библијата, можеме да кажеме, и кој што може единствено да ја објасни, место на светиот дух, ако се подпре на својот разум, тоа тогаш зборуваме сами од себе и сакајки или не сакајки, можеме да навлеземе во заблуда. Значи, колку ни е необходен Духот Свети во оваа област. Живеемо последно време, кажа, каде што ќе дуваат и дуваат силни ветришта на заблуди. Дали ќе обстанеме, дали нашата куќа ќе падне, <clears throat> или ќе остане цврсто на каменот, ако изградена на камен, се разбира. Јован 16 глава, 13 стих. Уште еден стих, минатиот пат, баш коментирав на ова. Исус вели, јас не зборувам само од себе. Што вели Светиот Дух во овој стих? што Исус зборува за Светиот Дух. Во 12 стих вели, имам уште многу што да ви кажам, но сега не можете да носите. Ако ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ви упати во сета вистина. Кој е тој кој што ви упатува во сета вистина, во целата вистина? Светиот Дух. Ама ако сакате, ако сакате, ако не сакате, со сила, не. Зошто нема да зборува само од себе. Ни Светиот Дух не зборува само од себе, а ќе зборува оно што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. <laughs> Колку е прекрасно. Кој сме ние да зборуваме сами од себе? Ако не дозволиме да Духот, да Господ зборува преку нас, вдахновени од Духот Свети. Прво послание до Коринќаните. Втора глава. според стиховите што ги читам, ќе сватите дека на некој начин оваа инспирација што ја добив, ја добив токму од пулката пред се. И овие стихови беа читани, проучавани во пулката. Второ послание, не, прво послание до коринќаните, втора глава, од десети стих. А Бог ни го откри тоа нам преку духот, што и да треба, што и да е потребно, Господ и нам ќе ни го откри преку Духот. Зошто Духот испитува се, па дури и Божите длабочини. зошто кој од луѓето знае што е во човекот освен човечкиот дух кој е во него? Така никој не знае што има во Бога освен Божиот дух. А ние не го примивме духот на светов, туку духот кој доаѓа од Бога, за да знаеме што Бог милостиво ни дарува. Па и тоа не го зборуваме со зборови научени од човечката мудрост е, уште една се повторува, туку со зборови научени од Духот Свети, како споредувајќи ги духовните работи со духовното. Можеме ли без молитва, со сите предрасуди о себе, може би по некоје гревче, да седнеме, да отвориме Библијата и да читаме и да ја сватиме вистината каква што е? Не, мора дух, духот да ни ја открие, мора духовно да проучуваме. Не, не, тоа е духовна литература, не е тоа роман, не е тоа. А душевниот човек вика не го прима она што е од Божиот дух, зашто е безумство тоа за него. Значи, пазете, ако вие сте можеби телесен, е, предпоставиме, и се отварате да читате Библија и нормално сега некој дел таму ќе ќе почне да ви штрчи и не ви се допаѓа. И може дури да го сметате за безумство. Затоа што за душевниот човек, вика, тоа е безумство. Мора да сте во духот. Духот да е во вас. Мора да ве води духот. Мора понизно да клекнеме на молитва, да отвориме Библијата и да кажеме, Господи, Ти ме води низ ова прочување, да не зборувам само од себе утре, која ќе треба да посведочим или да излезам на катедра. Неверојатно голема одговорност е да се стои тука и да се проповеда. Духовниот човек пак испитува се, а него никој не го испитува, зашто кој го познава Господовиот ум за да го поучи? А ние го имаме Христовиот ум. Видите, духовниот човек испитува се. зато што ја сака вистината, зато што сака да ја дознае и зато што сака да ја твори Божјата воља. Римјаните 12 глава. Први и втори стих, познати исто стихови. Зато ве молам, браке, и Божијата милост, да ги принесете Божите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Втори стих вели, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновување на вашиот тум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја воја. Од другиот превод вели, за да ја испитате и осознаете Божјата воля. Да испитате, да дознаете, да испитате што е Божја воля и да творите се разбира. Што вели овде? Дека не треба, треба да се тргнеме од светот, од сите тие светски работи. Се да тргнеме на страна во, со духот да се обновиме во нашиот тум, за да можеме да сватиме што е што. А тоа го прави повторно Духот Свети. Без него сме немојни. Но ние треба да сакаме. Ние треба да тргнеме се што не попречува да живееме еден добар, богат, духовен живот и да бидеме водени од Духот Свети. Зато што телесниот човек, што вели таму, Павле се бави со тоа во цела осма глава римјаните, телото си бара телесни работи, духот, постојано се во борба духот и телото. Без духот, значи, сме изгубени во секаква смисла и можеме лесно да паднеме и да се заблудиме во некоја да не оддува некој ветер. И сега не може да, да се избегне овој стих и текст во дела 5 глава 32 стих. На сите нам не е потребен Духот Свети. Да растеме, да ја осознаеме вистината, да ја засакаме. Пета глава 32 стих. Ние сме сведоци за тоа и светиот дух, кого Бог им го даде на оние кои што му се покоруваат или му се послушни, вели другиот превод. На кого Господ <laughs> го дава светиот дух? Ако не се покорувате, ако не сте послушни, значи ако сакате по свое, веш нема дух свети. Тогаш нема ни да разберете Библијата како што треба, тогаш ќе излезе некоја, може би, не да е Боже, ако толку многу сакате самите себе да се прославите, може и од вас да излезе некоја заблудна наука. И да заблудите и други. Се разбира, непокорните исто Господ не ги остава. Значи, Светиот Дух делува. Непокорните, на непокорниот што треба? Прво треба да се скрши, Први треба да се доведе до покаяние, тоа се се, е се работа на Светиот Дух. Да, што прави Светиот Дух? Да не, не осведочува за греф, правда и суд. Тоа е Светиот Дух што го прави. Да доеме до покаяние, покаяни го оставаме гревот и после тоа Светиот Дух може да работи преку нас. Секако и да разбереме и Библијата и да, да делуваме на другите околу нас. Господ сака цело срце е како што беше случајот со Ананија и Сафија, не половично. Лаудикејецот го има тој проблем. Не го дава целото срце. И затоа може многу лесно да биде оддуван. Втора книга Летописи, да прочитаме неколку примери. Втора книга Летописи или втора книга Дневник. во 25 глава. Први и втори стих. Значи, стано збор за Амаси, царот Амаси. На Амаси му беа 25 години кога зацари. Царуваше 29 години во Ерусалим. Која му била мајка, не е битно. И втори стих. Правеше што е право во Господовите очи, ама не со сето срце. Потоа, ако читате натаму, ќе видите дека не ги срушил тие високите а, но, висините, да, ашири, како ги викаат таму. А, значи, правеше што е добро и право во Господу очи, ама не со сето срце. Или прва книга Цареви, 11 глава. Овде се подразбира за Соломон. 11 глава, прва книга Цареви, од четврци стих. И кога Соломон остари неговите жени, му, ги, му го свртеа срцето кон други богове. Повторно жените за секи. да, ама овие биле незна божечки жени, значи имале своји богови, се кланјале на туги богови. Не, не збори овде за побожни жени. Значи, кога Соломон остара неговите жени му го свртеа срцето кон други богови, што му биле потребни толку жени, покрај една, па дури илјада. Кон други богови, неговото срце веќе не му припаѓаше потполно на Господа, како што му припаѓаше, вели, срцето на неговиот татко Давид. Видите, Давид, познат по сите оние греови што ги направил, сепак, Господ што вели за него? срцето потполно му припаѓало на Господа, Давидовото срце. Кај Соломон во тој период, нели, пред да се покае, не било така. И вели Соломон одеше по Астарота, божице на Сидонците, по Мелхома, срам на Амонците. И не мора, денеска можеме да одиме не по вакви богови, по некои други. Значи, не е целосно предадени. Правеше она што не беше право во очите на Господа и не му се покоруваше сосем Целостно, значи на Господа, како што му се покрувуваше неговиот татко Давид, повторно нагласот на Давид, како компарација со Соломон. Цело срце Господ сака. И повторно на Јован 7.17, откај што на некој начин почнавме, иако почнавме со 2 Тимотева, со мојот стих. Јован 7.17, уште еднаш да прочитаме. Ова мора да не влезе во глава. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, ќе знае дали наукаве од Бога или зборувам само од себе. За да дознаете денес кој зборува само од себе, а, кај, а кој ја презентира Божјата наука, пред се, клучно е да сакате да творите Божјата воља. Еве, не со мои зборови, туку со зборови вдахновени од Духот Свети, се стрелен вајд во Патот кон Христа, глава 12, што да правиме со сомневањето. <coughs> Еве што запишала. И со овој незин цитат ќе заврша. Божја намера е човекот да ги развива своите способности и моќта на расудување. Че Господ сака да, да го развие нашиот разум, да расудуваме правилно. А проучувањето на Библијата го јахни и облагородува умот подобро од кој и да е друго проучување. Затоа проучувате Библијата. Меѓутоа, мораме да се чуваме. Внимавајте, проучувањето на Библијата неверојатно го јакне разумот, но мораме да се чуваме од обожување на разумот, бидејќи тоа е подложен на слабостите и недостатоците на човечкиот род. Ако не сакаме писмото да ни биде неразбирливо, најјасните вистини не сватливи. Има денеска луѓе кои што најјасните вистини им се не сватливи, односно ги извртуваат и прават доктрини и едно чудо од најасните вистини, најасните стикови. Мораме да бидеме едноставни и да имаме вера на малечко дете, да бидеме готови да учиме и топло да се молиме за помош на Светиот Дух. Свеста за Божјата сила и мудрост и нашата неспособност да ја сватиме неговата големина треба да не вдахне со понизност. Колко можеме ние да, да сватиме од Господа? Колко разум, колко, колко ни работи на, на нас разумот? Ако и толку ни работи многу мал процент таму, едноцифрен. И ко, како ние можеме да осватиме сватиме Господа? Значи, свеста за Божјата сила и мудрост за нашата несп... и нашата неспособност да ја сватиме неговата големина треба да не вдахне со понизност и неговото слово треба да го отвараме како да стапнуваме во негова близина на светотло. тло. Треба да ги собоиме обувките, како што нели Господ му вика на Мојсија грмушката. Кога ќе отвориме Библијата, нашиот разум мора да го признае авторитетот кој е поголем од неговиот, да, од нашиот, значи, и срцето и умот мора да се поклонат пред големиот сум. Многу текстови ни изгледаат тешки и нејасни, но Бог ќе ги направи јасни и разбирливи за оние кои на овој начин се трудат да ги разбират. Меѓутоа, без водство на Светиот Дух, секојаш ќе бидеме склони да ги извртуваме писмата или погрешно да ги толкуваме. Много јасно, нели? Често самото читање на Библијата не носи никаква полза. Внимавајте, често се случува читањето на Библијата да не носи никаква полза. Напротив, нанесува вистинска штета, вика. Значи, ако не сме водени од Духот Свети, ако не клекнеме понизно да бидеме водени Дух, што читањето Библијата може и штета да биде за нас. Кој знае што ќе се ќе најдеме таму? Се сомневаме во нешто и ако не водат нашите сомнежи, ќе најдеме баш тоа, во кое што се сомневаме. Господ не ги тргнал сите сомнежи, како што вели еден друг цитат, нели? Кога Божето Слово се отвара без почит, и молитва, кога мислите и чувствата не му се посветени на Бога или не се во склад со неговата волја, умот е замрачен со сумневање и во текот на самото проучување на Библијата јакне неверството. Место да црпите вера, се случува обратното. Непријателот го превзема управувањето со мислите и предлага толкување кои што не се правилни. Дјаволот е тука, не е далеко. Значи, непријател го презема управувањето со мислите и предлага толкување кои што не се правилни. Кога луѓето не се трудат со збор и со дело да бидат во согласност со Бога, што е тоа? Творење на Божите волја. Да сакате и да ја творите Божите волја со други зборови. Кога луѓето не се трудат со збор и со дело да бидат во согласност со Бога, тогаш без оглед на степенот на своето образование, Тие се склони кон погрешно толкување на писмата и затоа не можеме да имаме доверба во нивните толкувања. Много јасно. Уште малку. Оние кои ги истражуваат писмата за да најдат противречности, некој тоа го прави. Некој ги истражува писмата за да најде противречности во јасните еве речеме, стикови кои што ги имавме денеска во пулката, за да види дека Светиот Дух не бил Бог, кога стиховите велат обратно. Некој со таа намера проучава, <clears throat> и ќе го најде тоа што го бара, да. Тие, вика, немаат духовна проникливост. Значи, го немаат духот свети. Туку се на едно опасно тло, со својот разум сакат да разберат, а тука е гјавоот да им дошепне нешто, да им да видат нешто што сакат да го видат. Таквото искривено гледање ќе ги наведе да пронајдат причина за сомневање и неверство, дури и во она што е сосема јасно и едноставно. Иако тие може би го прикриваат тоа, сега една од причините, како ја затоа реков гревче <laughs> пред многу, иако тие може би го прикрива тоа во поголем број случаеви, вистинската причина за сомневање и неверување е љубовта кон гревот. Учењата и ограничувањето што ги содржи Божето Слово не се добредодени за горделивото срце кое го сака гревот, а оние кои не се подготвени да ги послушаат незините барања, барањата на речта, готови се да се посомневаат во незиниот авторитет. Ова е една од причините, според мене, кој што зборам за луѓето кои што не читаат Библија, ви кажував минатиот пат статистика, православните повеќе од 50% никогаш не прочитале ништо во Библијата. Тоа е анкета правена во, на ниво на Македонија. Е ова, причината е гревот. Тие знаат што е, може би начурле или од прилика може би знаат што би нашле тамо и не сакаат, не го прифаќаат авторитетот. За да ја доловиме вистината, мораме да имаме искрена желба да ја запознаеме и готовност во срцето да ја послушаме. Еве ги, со други зборови, кажан стихот во Јован 7.17. Сите оние кои со таков дух пристапуваат кон проучување на Библијата, ќе најдат изобилство докази дека таа е Божје Слово и ќе ги разберат незините вистини кои ќе ги сторат мудри за спасение. Христос рекол, кој сака да ја твори неговата волја, ке разбере дали ова наука е од Бога. Наместо да приговарате и да се сомневате во она што не го разбирате, послушајте го виделото што веќе ве осветлува. Интересно, ова е исто многу битно. Наместо да приговарате и да се сомневате во она што не го разбирате. <clears throat> Секој нас расте и еден ден се соочува со некој неразбирлив дел од Библијата. Место да приговарате, место било што друго да правите, Послушайте го виделото што веќе ве осветлува. Значи, бидете послушни на примената светлина, што веќе ја имате примено. И ќе добиете поголема светлина. И Господ нема да остави, ќе ви го разясни тој дел од Библијата. Ама што е условот? Ако веќе ја живеете примената светлина. Со Христова благодат извршете ја секоја должност која што досега ви е јасно покажана. Постапувајте, творете Божјата воля според она што ви е јасно, што сте го добиле веќе, па ќе добиете способност да ги разберете и извршите и оние нешта кои што се уште не ви се јасни. Значи, едноставно може да излезам и само да го прочитам овој цитат и готов, завршена темата ќе беше, меѓутоа е подкрепа со еден куп стихови, кои што верувам беа доволно јасни да сватиме Како можеме да се одбраниме во овие последни денови, кога заблуди има и ќе има уште повеќе? Како да не западнеме во некој од тие заблуди и како да не не одуваат ветрештата на заблудите? Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.